Eh, sad nam dolazi, znači ovdje su, ovo je bio sve neki uvod da bi onda došli da krenemo, ja sam ovako zamišljao, da, da krenemo prvo od tih nekih akideskih stvari, da krenemo od nekih akideskih stvari, a onda da pređemo, dakle, stvari pitanje koje imaju veze s time. Ja sam im nazvao akidijski zato što, zato što se vraća na to. I e, mislim da će to biti dovoljno za, za, za večerašnje predavanje. Znači, prva, prvo pitanje koje mi je ovdje došlo je bilo vezano, kaže ovako, na koji način postupati kada nam dođu gosti iz Omana. Budući da većina tih gostiju pripada sekti Ibadija, kaže, ako se malo može pojasniti ko su stvari oni, kakvog su uvjerenja, i ovdje se može dodati, na, u drugim pitanjima je došlo, a, kakav je propis klanjana za njima i klanjanja sa njima. E, da odmah to, odgovorim na to pitanje. Odgovor na ovo pitanje sljedeći. E, ova e, skupina ili sekta, firka, ibadije, ona je znači poznata od i ona je jedi, jedna jedina haridžijska sekta koja je preživjela od starih haridžijskih e, sekti, jer su haridžije podijelili u mnoštvo sekti, i vraćaju se na, na čovjeka po imenu Abdullah ibn Ibad. Taj čovjek, znači od njega je nastala ova ibadijska sekta. Znači oni pripadaju skupini haridžija. A mi smo o Haridžijama govorili. naravno, znači to, to znači da su oni na, na dalaletu i da su novotari, kod toga nema sumnje. Postavlja se pitanje, dobro, čemu su oni po pitanju akide različite sa sa ehlu džema. Ja ću samo na brzinu nabrati neki peše stvari. Prvo, smatraju da je Kur'an stvoren, da nije lahu govor, nego da, je stvoren. Druga stvar, smatraju da onaj, e, da s velikog grijeha, Borteki bi kebira, da s velikog grijeha, da će biti vječno u vatri. Ako se naravno umri ne pokaje za taj grijeh. Biće vječno u vatri. Naravno u, ovo, u oba ove mesela se različita Ehl džema. Po Ehl sunna džema, ko smatra da je Kur'an stvoren, to su to objeđenje kufra spuštanje tog tekvira na pojedinca, to je pitanje za sebe. E, treća stvar čemu se različite, to je da smatraju da mu'mini neće vidjeti Allaha Želešanuhu na ahiretu. A imamo jasne ajete i hadise koji kazuju da će vjernici na ahiretu vidjeti Allaha Želešanuhu. E, također poznat su po tome da sifate, odnosno svojstva Allaha Želešanuhu, da sve tevili. Znači tumači mimo ono kako došlo u e, vanjskom značenju, vanjskom značenju ajeta i hadisa koji govori o opisu Allaha Đelešanu. I treća, e, zadnja stvar, najbitnija, da završimo s njima, a to je da oni smatraju e, sljedbenike ehlu sunne vel odnosno nas, da smo kafiri. To su rekli, znači, to nisam ja rekao, piše u knjigama, to su potvrdili učenjaci poput Adela Džebrina, poput Selmana Aude i mnogi drugi učenjaka koji su govorili o temi detaljnije. smatraju, smatraju nas da smo kafiri i E, e, Smatra da je zabranjeno da se klanja nama za nama, za sljedbenice suneta. E, oni su danas e, znači, pazite, ovo danas i badje koji postoji u državi Oman, znači, naravno da se kod njih sa kolonijalnim osvajanjima, da se kod njih promijenilo stanje. I dalje su oni na toj akidi, njihovo lema je na toj akidi. E, poremećaj je veliki u njihovoj državi doživljen, znači da, da su rašireni skoro sve vrste harama, od alkohola, od krivenih žena, od, e, od neživljenja po šerijetu, neprimjene šerijate, tako dalje. To je tema za sebe, kao u mnogim, mnogim muslimanskim zemljama. E, to, to znači, ali oni koji se drže vjeri, koji, se slijedi ono čemu su badija, a to je osnova u, u, njihovoj državi, znači oni su na ovoj akidi koji su spomenuli. E sad postavlja pitanje kakav je, na, prvo pitanje da li je dozvoljeno uopće sa njima vršiti kupo prodaju ili ovo što, što imamo danas te turističke usluge i tako dalje. Nema smetnje sa širijanske strane, nema ima s strane da se njima prodaje, da se od njih kupuje, da, da, se, da se turistički uh, ugosti ili ovo sve što se radi kao i s ostalim turistima turistima, kjafirima, nemuslimanima. Uh, po pitanju njihovog tekvirenja, odmah da kažem, većina učenjaka je Suneta i skoro nije mi poznata da ih neko protekviruje, da ih smatra da su oni kjafiri. To se vraća znači ono uopšteno znači stav učenjaka prema Haridžijama, da li su kjafri ili nisu kjafri, o tome smo govorili drugom prilikom. znači, pitanje toga da li je dozvoljen namaz, znači, rekli smo, znači, poslovanje sa njima, znači, šerijetski je dozvoljeno. Da se oni ugoste kao turisti, da dođu, da bilo mjesta, znači, u osnovi to nema smjetnje. Što se vraća na to, znači, da njih voziti i, i znači sve te vrste usluga koje se radi drugim E, muslimanima ili nemuslimanima, kao što su dozvoljene sa drugima, dozvoljene su i sa njima. To što se tiče e, e, kupoprodaje i poslovanja i turizma, a što se tiče klanjanja namaza, to se često dešava u praksi, znači da se dođe u situaciju da se klanja sa njima, ali za njima i tako dalje, učenjaci, savremeni učenjaci, imaju podijeljeno mišljenje oko propisa namaza za njima. Znači, ako, ako osoba neka vozi njih ili sa njima u kontaktu i dođe vrijeme namaza, oni slično klanjaju nama, slično klanjaju, imaju neki razlika, ne slijedi određene stvari ovaj, koje, mi smatramo da je sunet da se, da se radi u namazu, ali osnovne stvari imaju. znači, propis namaza za njima, uglavnom imamo, imamo neka dva stava učenjaka, jedan je pretežniji, a to je a to je da je većina učenjaka savremenih koji je govorila o ovoj temi, koji su upitani za uh, eh, propisu namaza klanjanja za njima, a to je da nije dozvoljeno klanjati za njima i da onaj koji klanja za njima, neki su naglasili eh, jasno, da onaj koji klanja za njima da mu namaz bati, da ga treba ponoviti. Zbog ovih gora akidijskih uvjerenja koje imaju. Zato što su novotari. I to ne obični novotari, nego novotari koji imaju veliki krupni dalaleta. Eh, to su jasno naglasili. Znači, Abdurrahman, Berrak, poznati učenik e, Bimbaza, koji je živi dan danas, je naglasio da nije dozvoljeno klanjati e, za, njima i da je namaz batil koji se klanja za njima. Drugi učenjaci, poput e, Abdul Abdullah rahmehullah, kaže da, da nije dozvoljeno da se klanja namaz za njima, nije naglasio da li je namaz batil ili je, ili ili ispravno se klanja. Također, uh, sa leđna da ime, odnosno stalna komisija za izdavanje fetve Saudijske Arabije izdala fetvu da nije dozvoljeno klanjati za njima. da nisu pojasnili da ako, ako bi se klanjali, od namaz ispravan, nije ispravan. E, među njima se uglavnom što sam ja uspio da nađem izdvojio od savremenih šehova do e, Halid Muslih, on se izdvojio kaže da je dozvoljeno klanjati namaz za njima i da namaz valjan ispravan. Ako se, ako se dođe situaciju da se klanja sa njima ili za njima. Ispravnije ovo i bliže ovo e, na čemu je ova skupina činjaka znači, što smo malo prije spomenuli, a to je da nije dozvoljeno klanjati i da ne treba klanjati E, i osoba ako klanjala, znači upitan mu je namaz je ispravan, bolje da ga ponovi. Znači, ni, ako bi čovjek klanjao namaz, ne znajući da su to oni, pa poslije se sazna da su, da su to oni, e, ako bi klanjao za njima, e, znači, ispravno je treba ponoviti namaz i da nije dozvoljeno klanjati. Znači, ako već dođe situaciju sa njima da bude, znači, klanja za sebe odvojeno od njih i tu, sad postoje pitanje, dobro, da, da li da oni klanjaju za nama, jel? To ako oni hoće da klanjaju za nama, nema smetnje, ali e, znači, bolje i ispravnije, ako se već klanja više oni koji su ehli sunnet, da posebno klanjaju, da ne klanjaju uopšte sa njima. E, to je što se tiče ibadija, znači skraćen govor o njima ovo.